بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz avvalgi darsimizda haqni bir qancha sifatlariga to'xtalib o'tgan edik inshaalloh bugun haqni qolgan sifatlariga haqni bilishlikdagi qolgan sifatlariga to'xtalib o'tamiz haqni bilishlikni uchinchi sifati birodarlar haq bu sobit bo'lgan narsa haq o'zgarmaydi haq rang barang bo'lmaydi haq sobit botil esa o'zgaradi botil har qanday tusga kiradi bugun boshqacha bo'lgan bo'lsa botil ertaga ertaga boshqacha bo'ladi bu botilni chiqarayotgan botil hukmi bilan hukm qilayotgan prezident bugun bir narsa deyotgan bo'lsa ertasiga boshqasi kelishlik bilan u boshqacha gapni aytadi chunki ular botil ahli botil esa nima qiladi o'zgaradi Allah subhanahu wa ta'ala uzini rahmeti bilen adamlarigi, mumullarigi batildi, botilligini şu uslubda ko'rsatib kuya. ya'ni batil o'zgarib turadi agar haqni bilmoqchi bo'layotgan bu siz siz nazar salin ki haq hiç koçan özgarimeydi. Batil o'zgarib turadi daim. Bugün akba bo'lgan narsasi ertaga qora bo'lib bugün bugun qora bo'lgan narsasi ertaga nima oq bo'lib qoladi umar radiyallahu anhu etkerlerdik biz cahiliyette hurmalardan butlar yasab Seferge safarga va qornimiz ochib ketsa butimizni xudoyimiz yeb qo'yardik deydi xuddi shunga o'xshaydi botil ahlini tuzumlar o'ziga foydali bo'lgan paytda ana shu tuzumiga amal qiladi o'ziga foydasi yo'q bo'lib qolgan paytda esa ziyon bo'lib qolgan paytda esa tuzumiga amal qilmaydi xohlaganini amal qiladi xohlaganini amal qilmaydi bugun to'g'ri bo'lib turgan narsasi ertaga noto'g'ri bo'ladi bugun noto'g'ri bo'lib turgan narsasi ertaga nima to'g'ri bo'ladi abduvali aka aytgandek bu dunyodagi tog'utlar bittasi ketgandan keyin boshqasi keladi va ana shu kelgani avval ketganini yomonlaydi uni siyosatini yomonlaydi uni ish olib borishligini yomonlaydi uni shaxsiyatini yomonlaydi u yomon odam edi deydi hozir mana ko'rib turibmiz karimov o'ldi yangi kelgani uni karimov siyosatini yomonlayapti uni siyosati noto'g'ri deb turib aytyapti demak botil ekanda botil shunaqa o'zgaradi haqchi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki avvalgi kelgan payg'ambarlarni tasdiqlovchi bo'lib keldi deydi muhammad alayhissalomni sifatlaganda va mursalin payg'ambarlarni tasdiqladi ya'ni avvalgilar payg'ambar edi avvalgi payg'ambarlar birortasiga ishonmaydigan bo'lsa odam mo'min bo'lmaydi avvalgi kelgan kitoblarni tasdiqladi haq shunday haq avvalgi haq ahllari nima qiladi tasdiqlaydi botil esa o'zidan avvalgilarini nima qiladi yomonlaydi hozir bu bu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 bu emas ikki tarafda ikkilanib turishadi xuddi mana avvalgi siyosatda tolibon terrorist tolibon dushman bular qonxo'rlar deb turib nima qilgan edi tolibonni yomonotlikqa chiqarishgan endi esa yo tolibon terrorist emas ekan biz bular bilan til topishsak bo'lar ekan nimaga chunki agar sizlarga olloh tarafidan bir fath keladigan bo'lsa biz sizlar bilan birga edik deydi mana shu botilni sifati birodarlar botil bitta holatda turmaydi botil o'zgarib turadi haq esa sobit haq bilan mujodala qiladigan bo'lsa tortishadigan bo'lsa ham o'zini haqligida turadi sobit qadam bo'ladi agar haqqa bosim o'tkazadigan bo'lsa ham sobit turadi haqqa qarshi urushadigan bo'lsa ham sobit turadi o'zgarmaydi haqni o'zgarmasligi birodarlar sobitligi ko'pchilik insonlarga ta'sir o'tkazgan ayrimlar haqni bilib sobitligini o'zgarmasligini bilib islomga kirib ketganlar bo'lgan mana kofirlar qancha urushyapti islomga qarshi to'g'rimi qancha harakat qilishmasin lekin islom kengayyaptimi kengayyapti haqni qancha qisishmasin haq yoyilyaptimi haq yoyilyapti o'zi aslan mantiqiy olib qaraydigan bo'lsa qancha qissa qancha unga qarshi urushilinsa kuchi zaiflashib yo'qolib ketishlik kerak yoki hech bo'lmaganda yoyilinmaslik kerak va lekin tadqiqotlar ham shu narsani ko'rsatadiki dunyoda eng keng tarqalayotgan din qaysi din islom dini kofirlar aytadi urushamiz jang qilamiz lekin shunga qaramasdan kengayyapti ayrimlari mana shu narsadan ta'sirlanib islomga kirganlari bo'lgan chunki bu bir oddiy narsa emas bu tabiiy bir narsa emas olloh tarafidan bo'lgan nima bir narsa ekanligini his qilib turib islomga kirganlar bo'lgan haqni alloh subhanahu va taolo o'zi shunday qilib yaratdi ya'ni haq sobit haq bitta va haqni ushlaganlar ham sobit bo'ladi alloh taoloni fazli bilan alloh taolo o'zi sobit qadam qilib qo'yadi mana ashabul uhdud choh voqeasidagi qissani esliga oladigan bo'lsak haligi g'ulom birgina g'ulom bir yosh yigit tufaylik bir qavm islomga kirib ketdi fidoyilik qildi islomga kirib ketdi bitta bir to'la bir qavm islomga kirdi sobit qadam bo'lib berdi o'ldirilgungacha meni o'ldira olmaysan dedi faqat olloh mana shu g'ulomni robbisi nomi bilan otaman deb turib otsanggina o'ldira olasan dedi sobit qadam bo'lib berdi shahid bo'ldi lekin mana shu bolani mana shu g'ulomni sobit qadam bo'lib turib berishligi bilan haqda qolganlar nima bo'ldi islomga keldi choh kavlab turib katta bir chuqur kavlab turib uni ichiga olov yoqib musulmonlarni hammasini shu choqqa tashladi musulmonlar sobit qadam bo'lib hammasi kirib ketdi bir ayolni olib kelindida emizaylik go'dagi bor edi qo'lida u shu go'dagidan qo'rqib farzandidan qo'rqib ichcha orqaga salgandek bo'ldi orqaga tashlagandek bo'ldi shunda alloh subhanahu va taolo yana sobit qadam qilib qo'ydiki haq ahlini haligi qo'lidagi bolani gapirtirib qo'ydi imom buxoriy jomi soada keltiradiki ana shu bola nima dedi onasiga ya umma isbiri fa innaki alal haq ey onajon sabr qiling siz haqdasiz dedi siz haqdasiz dedi alloh subhanahu va taolo haqni o'zgarmas qilib sobit qilib qo'ydi va haq ahlini ham alloh subhanahu va taolo sobit qilib qo'ydi sobit qadam qilib qo'ydi o'zini fazli bilan marhamati bilan mana fir'avnni qizlarini sochini tarab turadigan ayol mashitatu fir'avn deb kelgan qissalarda bu ayol muso alayhissalomni qo'lida islomga keladi lekin islomini yashirib yuradi fir'avnni qizlarini sochlarini taraydigan ayol bo'ladi bir kuni qo'lidan taroq tushib ketadida taroqni olayotganda bismillah deydi bismillah deydi alloh taoloni nomi bilan deydi shunda fir'avnni qizi bismillah abi deydi ya'ni sen ollohni nomi bilan deb aytyapsan ya'ni olloh deganda otammi deydi abi abi deydi otammi deydi shunda haligi ayol aytadiki robbi va robbu abik olloh deydi meni robbim otangni ham robbisi seni robbing ham ollohdir deydi shunda fir'avn haligi ayolni olib kelib beshta go'dagi bo'ladi haligi ayol katta bir qozonga yoq quyib yog'ni qaynatadi va ko'zini oldida bolalarni bitta bitta tashladilar yoqqa jizza bo'lib kuyadi bolalar ko'zini oldida lekin sobit qadam bo'lib turadi shu qo'lidagi bolasini ham tashlayman deganda u ayol ham ozgina farzandidan farzandiga bo'lgan mehri tufayli ozgina orqaga tashlab orqaga tisalinganda shunda haligi bolani alloh subhanaa taolo gapirtiribdi u bola ham xuddi shunday aytadi ey onajon sabr qiling siz haqdasiz deydi alloh subhanahu va taolo hozirda aytib o'tganimizdek birodarlar haqni sobit qilib qo'ydi o'zgarmaydi haq bir xil hatto taajjublanasiz masalan mag'ribdagi haq ahlini yozgan kitoblari bilan mashriqdagi e, haq ahlini yozgan kitoblar bir xil ular bir biri bilan ko'rishmagan ham hatto bir xil ikkalasini kitoblari bir biriga o'xshash ham biri hindistonda bo'lsa bitta bittasi nima andalusda masalan biri buxoroda samarqandda bo'ladigan bo'lsa biri arab jazirasida yozilayotgan narsalar bir xil ular bir birini ko'rmagan nimaga chunki haq bitta botil esa bir biriga qarshi bo'ladi va alloh subhanahu va taolo hozirda aytib o'tganimizdek haq ahlini haqni ushlaganligi tufayli alloh taolo ularni sobit qadam qilib qo'yadi mana umar muxtor alloh rahmat qilsin rahimaulloh shahid bu kishi nima qildi osib o'ldirilindi lekin mashhur gaplari borki o'ldirilishlikdan oldin nima degandi biz taslim bo'lmaymiz imma nantasir va imma namut yo g'alaba qozonamiz yoki o'lamiz degan qanday bir sobit qadamlik mana bu birodarlar mana bu sobit qadamlikni sababi haqni ushlaganliklari uchun said qutub rahimaulloh bu kishi ham osilingan haq ahllaridan bo'lgan haqqa chaqirgan haqqa da'vat qilgan said qutub rahimaullohni misr tog'uti osishlikka hukm chiqaradi shunda singlisi keladiki bu kishi mashhur adiblardan bo'lgan misrda shaxsiyati buyuk shaxsiyatlardan bo'lgan singlisi keladida aytadi akajon deydi mana bu ana tog'utdan ya'ni prezidentdan kechirim so'rashlik xati deydi mana shunga bitta qo'l qo'yib qo'ying deydi kechirib yuboradi deydi shunda said qutub rahimaulloh aytadiki namozda alloh taoloni yakkalab ko'tariluvchi mana bu tashahhud bilan ko'tariluvchi bu barmoq deydi tog'utdan kechirim so'rab biror bitta harf yozmaydi deydi vosilib ketadi sobit qadam bo'lib turadi bu ochilishdan oldin keladiki o'sha saroy mullalaridan biri kelib turib ey said qutub la illaha illalloh muhammadu rasululloh degindek shunda aytadiki <laughs> nodon deydi men shu narsani aytganligim uchun va shunga amal qilganligim uchun osilyapman shahid bo'lib ketadi kechagi jangdagi birodarlarimiz sobit qadam bo'lgan holatlarda shahid bo'lishdi abu muslim birodarimiz oxirgi aytgan gapi birodarlarga aytgan gapi birodarlar mendan rozi bo'linglar deb birodarlardan rozilikchilik olib biz endi inshaalloh shahid bo'lamiz chunki jarohatimiz og'ir bizdan rozi bo'linglar qarang bu joni chiqayotgan odam go'yoki ya'ni shahid bo'lyapti inson qanaqa holatga tushishligi mumkin rozichilik olib bizdan rozi bo'linglar biz olloh tomon ketyapmiz degandek bu gaplarni aytishlik uchun qanaqa qalb kerak birodarlar jazabaga tushmasdan mana shu gaplarni ayta olishlik uchun sobit qadam qalb kerak birodarlar sobit qadamlik bilan birodarlardan rozichilik olib shahid bo'lib ketdi birodar alloh subhanahu va taolo kechagi jangda shahid bo'lgan birodarlarimizni o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin demak birodarlar haq bu sobitdir va haq ahli ham sobit sobit qadam qo'yadi alloh subhanahu va taolo o'zini fazli va marhamati bilan haqni to'rtinchi sifati birodarlar haq bu uzil kesil hal qiladigan narsa ya'ni ochiq kesadigan narsa botilni botil deydi haqni haq deydi ahli botilni ahli botil bular deydi kofirlarni kofir deydi mo'minlarni mo'min deydi musulmonlarni musulmon deydi mana bu dushman deydi mana bu do'st deb turib haq ochiq ajratadi mana alloh taolo oyati karimada aytadiki qul ya ayyuhal kafirun ayting ey muhammad alayhissalom ey kofirlar mana bu sura makkada nozil bo'lgan nabiy sollallohu alayhi vasallam makkadagi mushriklarga shu xitob qilyapti ey kofirlar deb turib ayting qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ayting ey muhammad alayhissalom ey kofirlar la a'budu ma ta'budun men sizlar ibodat qilayotgan narsa ibodat qilmayman Vala antum abidul ma'bud va sizlar ham men ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmaysizlar keyingi oyatda yana xuddi shu kalimalar gaplash qaytarilar sizlar men ibodat qilguvchi bo'lgan zotga ibodat qilguvchi emassizlar vala antum abiduna ma'bud vala ana abidun ma'budtum. va men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilguvchi emasman deb turib takrorlanadi ulamolar mana bu ibodat qilmayman va ibodat qilguvchi emasman degan kalimalarni o'rtasida farq bor deydi birinchisi men ibodat qilmayman ya'ni hargiz ibodat qilmayman sizlar ibodat qilayotgan narsalarga men faqat allohga ibodat qilaman degan va keyingi kalima esa men Allohdan o'zga ibodat qilinayotgan narsaga rozi emasman degan ma'noni o'z ichiga oladi deydi ibodat ham qilmayman va sizlarni ibodat qilinayotganingizlarga men nima rozi emasman rozi emasligi qanday bo'ladi adawa. sizlar bilan bizlarning o'rtamizda dushmanlik oshkor bo'ldi ibrohim alayhissalomni millati shu qavmiga shunday degani hatto tu'minu billahi wahda. to allohga iymon keltirguninglarcha demak birodarlar haq bu ochiq nima qiladi kesadi bu kofir deydi bu musulmon deydi mana bu haq ahli deydi mana bu botil ahli deydi bu oq deydi bu qora deydi kofirlar nimachi botil ahlichi botil nima qiladi o'raydi gapni gapni aylantiradi kechagina bittasini eshitib qoldim zimmiylar bular boshqa bir din vakillaridir deyapti ayt zimmiylar bular kofirlar deb turib ayt boshqa din vakillaridir nima degani bu ya'ni ularni dinini e'tirof qilishlik bor yoki aytadiki kofirlar deyolmaydi dinlar deydi shuning uchun shu targ'ibot ketganligi uchun ayrim yoshlarimiz rossiyaga borib ishlaydigan yoshlarimiz o'rislarni kofir demagin deydi shunaqalarni eshitganmisizlar bularni kofir deb bo'lmaydi deydi nima deydi kofir demasa kofirda bular u boshqa din vakillaridir g'ayri dinlardir degan narsa islomda ishlatilmagan bunaqa terminlar kofirmi kofir musulmonmi musulmon demak haq birodarlar nima qiladi ajratadi botil esa aylantiradi gapni tushunmaysiz nima deyotganini tushunmaysiz kechagina bittasiga savol berilyapti shu ayt shu konstitutsiya bu islomiy hukmmi yoki kufrni hukmimi deb turib ayt desa yo musulmonlar shu konstitutsiyaga bo'ysunib yashasa bo'ladi deyapti yo'q sen ayt bu islomiy hukmmi yoki kufr hukmi tan olib ayt desa yana gapni aylantiryapti haq nima qiladi desa haq bu alloh taoloni hukmidan boshqa hukm kufriy hukm alloh taoloni hukmi bo'ladigan bo'lsa mana bu islomiy hukm qaysiki davlat alloh taoloni hukmi bilan yashayotgan bo'lsa bu islomiy davlat qaysiki davlat alloh taoloni hukmi bilan emas konstitutsiya bilan demokratiya bilan yashayotgan bo'lsa to'qima qonunlar bilan yashayotgan bo'lsa bu kufriy hukumat kufr davlati deyiladi mana bu ochiq bo'lgan masala haq shunday ochiq yorqin shunday ajratib qo'yadi chunki alloh taolo karimada aytadiki ma kanallohu mu'minina ala ma antum alayh Alloh mu'minlarni sizlar turgan holatda tashlab qo'ymaydi. Ya'ni ey mushriklar, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni sizlar qanday bo'lsanglar, shunday bir holatda tashlab qo'ymaydi. Hatto pokdan nopokni ajratmaguncha deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni haqni ham bilolmaydigan, botilni ham bilolmaydigan, ikkilangan bir holatda tashlab qo'ymaydi Alloh taolo. Mu'minlarga Alloh taolo nima haq, nima botil nima pok, nima nopok, nima narsa iflos bo'lgan narsa, nima narsa pokiza bo'lgan narsani Alloh subhanahu va taolo bayon qilib qo'yadi. Haqni sifatlaridan biri shu birodarlar, haq kesadi. Ochiq ajratadi. Botil esa aylantiradi. Haqni 5-sifati birodarlar, haq quvvat bilan sifatlanadi. Haqni o'zida haqni ushlaganliklari uchun haq ahli ularda quvvat bo'ladi. Chunki haqni o'zida quvvat bor. Birgina siloh quvvati emas, qurolliroq quvvati emas birodarlar. haqda bir ma'naviy bir quvvat bor mana bu quvvatni his qiladi odam haqni izlamoqchi bo'lgan odam haqda bir quvvatni his qiladi alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki bal bil haqqi alal batil fayadmaghuhu fa huwa zahiq balki biz haq bilan botilni ururmiz deydi ya'ni haqni bilan botilni alloh subhanahu va taolo yanchiydi fayadmaghuhu natijada esa uni majag'laydi o'zi fayadmaghuhu degan kalimasi shajjahu hatta vasala ila dimag degan ya'ni dimag degani miya degan shunaqa darajada urdiki miyasini yanchib qo'ydi degan alloh subhanahu va taolo haq bilan botin shunaqa yanchib qo'yadi nimaga desa chunki haqni o'zida kuchi bor quvvati bor fayadimag'u ezib qo'yadi botilni shayx salohiddin rahimaulloh aytganlaridek haq ahlini aytayotgan so'zlari va haq ahli botiliga shunday bir raddiyalar berishlik kerakki deydi oyat karimada kelayotgandek bal naqzifu bil haq haq bilan botilga otamiz e, naqzifu degani biz qozifa deymiz bilasizlarmi qozifa degani nima sinerat degan qozif kalimasidan olingan sinerat degan ya'ni botilga haq sineratda tushib turishi kerak sinerat qanaqa tushadi ko'rganmisizlar <laughs> qanaqa tushadi yanchib qo'yadi tushsa haq shuningdek otilib turishlik kerak botilga natijada esa uni yanchib qo'yadi fayda huva zahiq qarabsizki u zavol topguvchidir demak haqni shunaqa quvvati bor birodarlar botilni yanchiydigan va haq ahli ham agar haqni ushlaydigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo haqni quvvati bilan haq ahliga quvvat beradi alloh taolo karimida aytadiki kim min fiatin qalilatin g'alabat fiatan kasiratan biiznillah qancha qancha oz guruhlar bor ollohni izni bilan ko'p guruhlarni nima qilgan mag'lub qilgan nimaga nimaga oz guruh ya'ni ko'p guruhni qanday mag'lub qila oldi chunki bular haqda edi haqni esa quvvati bor edi islom tarixida biror bitta jangda musulmonlarni adadi kofirlarni adadidan ko'p bo'lmagan hatto adadi chalik bo'lmagan hamma jangda musulmonlarni adadi kam bo'lgan faqat hunayn g'azotida musulmonlar adadi ko'p bo'lgan shunda musulmonlar g'ururga ketib qolishgan mag'rurlanib qolishganki biz endi g'olib bo'lamiz deb turib adatlarga suyanib qolganda o'sha jangda mag'lub bo'lgan abu bakr roziyallohu anhu aytganlaridek din biz ularga qarshi mana bu din bilan kurashamiz ya'ni mana bu haq bilan din bizni kuchimiz birodarlar haqni ushlashligimiz mana shu bizni kuchimiz mana shu haqiqiy bir quvvat birgina siloh quvvati emas birodarlar o'zi haqni o'zini bir quvvati bor bu narsa hatto kofirlarga ham ma'lum bo'lgan narsa Mu'minlar kofirlardan quvvatlik buni hamma biladi janglarda quvvatlik mu'minlar. sobit qadam alloh taoloni fazli bilan alloh taoloni izni bilan demak modomiki birodarlar biz agar quvvatni hosil qilmoqchi bo'lsak bu joyda bizga bitta ibrat ham borki birodarlar quvvatlanmoqchi bo'ladigan bo'lsak haqqa yopisha olishligimiz kerak chunki bizni quvvatimiz haqdan olinadi haqqa amal qilishligimiz kerak oltinchi sifati birodarlar haq doimo yaxshilik bilan sifatlanib kelgan haq yaxshilikni lozim tutadi qayerda yaxshilik bo'lsa ana shu joyda haq bor qayerda haq bo'ladigan bo'lsa ana shu joyda yaxshilik bor الله سبحانه وتعالى تياري ماذا تدك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر البتة الله عدالتك يحشلك وقرنداش urug'chilikka yaxshilik qilishlikka buyuradi vayanha anil fahshai val munkar va fahish va munkar ishlardan Alloh qaytaradi mana shu haq qarangki qaysi joyda fahsh tarqayotgan bo'lsa qaysi joyda munkar tarqayotgan bo'lsa qaysi joyda zulm tarqayotgan bo'lsa adolat bo'lmayotgan bo'lsa bilingki u joyda haq yo'q va ularni manbasi haq emas botil alloh taolo karimada aytadiki hakamtum bil adl agar odamlar orasida hukm qilsanglar adolat bilan hukm qilinglar deydi adolat bilan hukm qilinglar degani nima degani adolat bilan hukm qilinglar degani shariat bilan hukm qilinglar degani chunki shariatdan boshqa barcha hukmlar adolatsiz bo'ladi barcha hukmlar adolatsiz bo'ladi inson adolat bilan hukm qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa faqatgina shariat bilan hukm qiladi qaysi joyda shariat hokim bo'lmagan bo'lsa ana shu joyda adolatsizlik bo'ladi ana shu joyda zulm bo'ladi ana shu joyda munkar bo'ladi ana shu joyda fahsh bo'ladi haqdagi birodarlar hamma narsa yaxshilik hamma narsa yaxshilik haqda ya'ni haqdan biz uyaladigan bir o'rnimiz yo'q ba'zilar o'zi haqda lekin ba'zi nima qiladi uyalib qoladi jihoddan uyaladi masalan hijratdan uyaladi bu haq birodarlar bu yaxshilik bu odamlar yomonlik deyotgan bo'lsa ham bu yaxshilik bu bundan uyaladigan joyi yo'q bu yaxshilik haqda hamma narsa yaxshilik va hamma yomonlik esa botilni ichida hamma buzg'unchilik hamma zulm botilda haqni yettinchi sifati birodarlar haq hech qachon bir biriga ters kelmaydi bir biriga qarama qarshi kelmaydi haqni oxirgi birodarlar kanishnisi nima desa alloh taoloni roziligi alloh taoloni roziligiga olib boradi haq hech qachon bir biriga teskari bo'lmaydi jihod bilan namoz hijrat bilan ro'za mana bu ibodatlar hech qaysi bir biriga teskari bo'lmaydi hammasi nima alloh taoloni roziligiga olib boradi haqdagi birorta bir amal haq chaqirgan biror bir chaqiruv buyruq bir biriga teskari bo'lmaydi hammasi bitta narsaga olib boradi alloh taoloni roziligichiligiga olib boradi va lekin botilni qarabsizki nima bir biriga doim nima teskari tog'utlar bir biriga teskari ularni hukmlari bir biriga teskari chiqarayotgan qarorlari bir biriga teskari alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا agar u qur'on ollohdan o'zgasini tarafidan bo'lganda edi unda ko'p ixtiloflarni ko'rgan bo'lishardi haq bu olloh tarafidan shuning uchun unda ixtilof yo'q unda qarama qarshilik yo'q haq bir xil shuning uchun shomda jihod qilayotganlarni fikri bilan afg'onistonda jihod qilayotganlarni fikri bir xil afg'onistonda jihod qilayotganlar bilan u afrikada jihod qilayotganlarning fikri bir xil qarashlari bir xil maqsadi bir xil orzusi bir xil nimaga chunki ular hech qachon qarama qarshi bo'lmaydi nimaga chunki ular haqda haq qarama qarshi kelmaydi bir biriga haqni sakkizinchi sifati birodarlar haq ochiq yorqin ya'ni haqni bilishlik birodarlar ko'pincha insonlarga mushkulot paydo qilmaydi bir ahli ilm aytgandek haqni oshkor bo'lishligi bu ko'pincha mushkula emas deydi chunki haqni oshkor bo'lish hozir sifatlarni aytdiku birodarlar shu sifatlarni olib turib ramkaga solib keladigan bo'lsanglar aniq ajratib olasizlar sizlarga bu narsa aytganda bir o'lchov qilib berilayotgan narsa bu sifatlar haq juda ham tez oshkor bo'ladi ochiq ravshan lekin mushkulot nimada desa mana shu haqni yelkasiga oladigan odamlarda va mana shu haqni himoya qiladigan odamlarda tushundinglarmi birodarlar ko'pchilik biladi haqni va lekin haqqa ergashmaydi haqni ochiqligini ko'rib turadi bilib turadi haqni qabul qilmaydi haqni yelkasiga olmaydi haqni himoya qilmaydi haq taraf bo'lmaydi mana shu problema bu problema u haqni unga ko'rinmay qolganligida emas balki unga ko'rindi chunki haq ochiq ravshan haqni oson topadi inson va lekin amal qilmaydi haqqa haq taraf bo'lmaydi arablarda bir maqol borki al haqqu ablaj val batilu lajlaj haq ochiq va botilni fosh qiladigandir deydi xo'sh qilib tashlaydi botil shunday ochiq val batilu lajlaj botil esa chalkashadi botil chalkashib ketasiz bilmaysiz buni boshi nima oxiri nima bilmaysiz botil lekin haq esa ochiq buni topib olishlik yo'li oson alloh taolo karimada aytadiki fatavakkal alalloh innaka alal haqqil mubin allohga tavakkal qiling albatta siz ochiq haq ustidasiz deydi ochiq haq ustida ya'ni yashirinib qolinmagan buni topib olish oson ochiq haq ustidadirsiz deyapti alloh taolo payg'ambar alayhissalom aytadiki men sizlarni shunday bir yo'lda tark qilib ketyapmanki layluha kanahariha shunday bir oppoq bir yo'lki uni kechasi kunduzi kabidir deydi la yazig'u anha illa halik mana bu yo'ldan faqatgina halok bo'lgan odamgina adashadi bu nabiy sallallohu alayhi vasallam tashlab ketgan yo'l birodarlar oppoq yo'l uni oson odam topib qoladi va hatto nabiy alayhisalom sifatlayaptilarki layluha kanahariha uni kechasi bilan kunduzi bir xil yorqin ochiq yo'l la yazig'u anha illa halik mana bu yo'lni ko'rmagan ko'z esa qanaqa ko'z faqatgina halok bo'lgan ko'z halok bo'lganlarga mana bu yo'lni tutmaydi 9-chi sifati birodarlar haqni haq oson tushuniladi haqni yetib borishligi insonlarga qiyin emas juda ham oson tushuniladi masalan haq nimaga da'vat qiladi U'budulloha min ilohin g'ayru allohga ibodat qilinglar sizlar uchun allohdan o'zga iloh yo'qdir juda ham oson odamlardan talab qilingan narsa nima allohgagina ibodat qilishlik haq shu narsaga da'vat qiladi osmonu yerni kim yaratdi olloh yaratdi alloh taolo shuni oson tushuntiradi insonlarga يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم boshqa oyat karimada ey insonlar sizlarni yaratgan robbilaridan taqvo qilinglar ey insonlar sizlarni yaratgan robbilariga ibodat qilinglar juda ham oson yer yuzini kim yaratdi olloh yaratdi demak bandalardan talab qilingan narsa allohga ibodat qilishlik yer yuzi ollohniki bo'lganligi uchun alloh taoloni shariati bilan qonuni bilan yashashlik oson mana shu talab haqni talabi shu islom nima islom oddiy oddiy tushuncha islom alloh taoloni buyruqlariga alloh boyun qaytaruvlariga bir yashashlik ba'zilar boya tevada aytib o'tganimizdek botil ahli aylantiradi leclec dedi deydiku chalkashtiradi islom bu tinchlik dinidir dedi. islomda jang degan narsa yo'q deydi islom qanaqa din islom alloh taoloni buyruqlariga va qaytaruvlariga bo'ysunishlik dini istislam islom ho savolda masalan islom tinchlik dinimi shunaqa ta'rif bilan ta'riflasak bo'ladimi ba'zi musulmonlar shunaqa deb chiqdi islom tinchlik dini tinchlik dini deb va go'yoki kofirlarga bu urushayotganlar sizlarga qarshi urushayotganlar islomdan emas bular bular musulmon emas bu islom tinchlik dini deb turib chiqishdi kofirlarga va kofirlar bularni o'zini ikkilantirib qo'ydi dinida mana mana bu joyda faqtulul mushrikina kaffa mushriklarni tamomiy ularga qarshi jang qilinglar, o'ldiringlar deyapti. Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum. Qada mushriklarni topsanglar o'ldiringlar deyapti. akbar. Jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alayhim. Kofirlarga, munofiqlarga qarshi jihad qiling, ularga qarshi qo'pol bo'ling deyapti. Nima deysan shunga deydi. Nima deb javob beradi? Haligi islom tinchlik dinidir degan odam nima deb javob beradi shu savollarga? Mana shunday qilib, bu o'sha o'zi islom tinchlik dinidir degan gapni ham musulmonlar chiqarmagan buni kofirlar chiqargan musulmonlar bilib bilmasdan bu gapni ishlatadi islom tinchlik dinidir deb keyin musulmonlar ham ha islom tinchlik dini islom tinchlik dini deydi keyin e sen islom tinchlik dini deyapsan mana bu oyatlarga qarachiyu madinada nozil bo'lgan oyatlarni yarmi urush haqidayu deydi yarim urush haqida madinada nozil bo'lgan oyatlar madaniy oyatlar butun katta katta suralar nozil bo'lib ketgan jihod haqida shularga nima deb javob berasan desa haligi odam dinidan shak qilib qoladi keyin bizni dinimizda boya aytib o'tganimdek birodarlar uyaladigan narsa yo'q islom agar ta'riflanadigan bo'lsa birodarlar hozirgi birinchi ta'rif bu shar'iy ta'rif islom alloh taoloni buyruqlariga qaytaruvlariga tamomiy taslim bo'lishlik urushiladigan paytmi urushasiz olloh buyruq qilgan bo'lsa tinchlik bo'lgan paytmi tinchlikni e'lon qilasiz keyingi bilan aytadigan bo'lsak islom haq va adolatli dindir islom tajovuzkor din emas islom zulm qilmaydi islom jihod qilayotgan bo'lsa ham adolat qilayotgan bo'ladi buni tushunishlik oson birodarlar haqni tushunishlik oson kofir yurtimga bostirib kelyapti urushaman bu jihodni farz ayn bo'lishlik holatlaridan biri urushaman deydi musulmon odam urushasiz islom shu narsaga buyuradi kofir seni yurtingni kelib bosib olib turib alloh taoloni kalomi hukm bo'lmaydi deb turib o'zini hukmini qiladigan bo'lsa islom aytadiki urushasan deydi chunki sen musulmonsan deydi urushasan deydi alloh taoloni kalomi hokim bo'lguncha urushasan deydi saf tortib kelib qoladigan bo'lsang kofirlarga qarshi unda qochmaysan urushasan deydi mana shu uchta holatda jihod farzayin bo'ladi va musulmonlarni to'rtinchi holatini ham ulamolar kirgizgan musulmonlardan asir tushib qoladigan bo'lsa asirlarni ozod qilishlik uchun jihod farzayin bo'ladi oson tushunishlik endi musulmonlar yurtlarini qaytarib olgandan keyin esa kofirlarni yurtlariga dinni yoyishlik uchun jihod qilishlik buni farzi kifoya jihod deydi mana bu narsani inkor qilolmaydi ana shu tinchlik dinidir deyotganlar inkor qilolmaydi bo'lmasam abu bakr radhiyallohu anhu tajovuzkor bo'lgan ekanmi nimaga arab jazirasida o'tirmadi nimaga chiqdi boshqa joylarga urushib chiqib demak abu bakr radhiyallohu anhu yoymabdi-da. umar radhiyallohu anhu yoymabdi-da. shomga jihod qilib kelgan 10 mingta nabiy alayhisalom ko'rgan ko'zlar 10 mingta sahobalar bular demak shomga tajovuz qilgan ekanmi-da bular shunaqa tushunladim agar sizlar tinchlik dini deyotgan bo'lsanglar degan savol qo'yiladi-da ana shu odamlarga islom haq va adolatli dindir mana shunday ta'riflashligimiz kerak biz uyalmasligimiz kerak masalan sizni qo'lingizda pulingiz bo'lsa birov kelib turib sen o'g'risan desa qo'lingizdagi pulingizni tashlab yuborib turib yo'q men o'g'ri emasman demaysizku to'g'rimi nima deb o'zingizni oqlaysiz qo'lingizda pulingizni tashlab turib menda pul yo'q men o'g'ri emasman chunki menda pul yo'q deysizmi yoki ey bu meni pulim meni ishlab topgan pulim deb turib o'zingizni difo qilasizmi xuddi shunga o'xshab jihod hijrat senlar jihod qilar ekansan Senlar urushar ekansan desa nima tashlab yuborasizmi jihodni farzni inkor qilib yuborasizmi yo'q deb olasizmi yo'q siz aytasizki bor deysiz haq deysiz bu tan olasiz va faxrlanasiz chunki jihod bor dinda inkor qilinmaydi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki uni la yubtiluhu adulu adilin la jawru jair. jihodni adolat qilguvchini adolati ham to'sib qo'ya olmaydi ya'ni butun dunyoga adolat yoyilib ketsa jihod to'xtab qolmaydi baribir jihod davom etadi bo'ldi tinchlik bo'ldi yashib ketyapti hamma zo'r ketyapti desa ham bo'lmaydi tushundingizmi ya'ni jihod to'xtat to'xtatiladi desa ham to'xtamaydi jihod bir zulm zulm qilguvchi kelib turib zulm bilan to'xtatmoqchi bo'lsa ham to'xtamaydi jihod qiyomatgacha davom etadi mana bu jihod bayrog'i ko'tarilingan payg'ambar alayhissalom aytadiki buistu bis sayf qilich bilan yuborildim deydi qilich bilan yuborildim deydi payg'ambar alayhissalom qilich bilan yuborilandi hatta yubadallohu vahda to yolg'iz allohga ibodat qilinishligi uchun jihod bayrog'i ko'tarilingan payg'ambar alayhissalom ko'targan shuning uchun payg'ambar alayhissalomni ismlaridan biri nabiyul malhama jang payg'ambari jang payg'ambari degan nomni olgan zot bu payg'ambar alayhissalom nimaga desa chunki payg'ambar alayhissalomchalik dushmanlariga qarshi ko'p urushgan payg'ambar bo'lmagan va payg'ambar alayhissalomga ergashgandaqa kofirlarga qarshi ko'p urushgan biror bitta ummat bo'lmagan va qiyomatgacha payg'ambar alayhissalomni ummatidan bo'ladigan janglarchalik birorta bitta ummat urushmagan eng ko'p jangni payg'ambar alayhissalom ummati qiladi shuning uchun payg'ambar alayhissalom nabiyul malhama deb turib aytganlar va o'zini ta'riflab aytganlarki ana dahukul qattal men mo'minlarga kuluvchi qattal kofirlarni qatl qilguvchiman deb turib aytganlar o'zini sifatlaganlar nima shu narsani inkor qilib yuborasizmi rasululloh tan olib turibdi men qatl qiluvchiman deb tan olib turibdi mana bu narsani inkor olmaydi odam magar ham shu oyatda aytib o'tganimizdek sumbun bukmun umyun yaqilun kar bo'lsalar ko'r bo'lsalar soqov bo'lsalar aqlini ishlatmaydigan odamlar mana shular haqni bilib turib ko'rmaydigan odamlargina nima qiladi inkor qiladi demak birodarlar bu haqni tushunishlik juda ham oson haqni sifatlaridan biri shu botilni esa eshitadigan bo'lsangiz aylantiradi falsafalashadi u deydi bu deydi bu odam manaqa deydi bu bunaqa deydi o'zicha zaif qovullardan o'ziga hujjat izlamoqchi bo'ladi gapni aylantiradi haqni birodarlar o'ninchi sifati haq dalilni ustiga qoim bo'ladi botil esa xurofotlar odamlar to'qib olgan narsalarni ustiga qoim bo'ladi haqni bilmoqchi bo'lgan odam dalillariga qarasin haq keltirayotgan dalillarga qarasin va dalillarni qayerdan keltirayotganligiga qarasin ana shunda haqni bilib oladi haqni sifati shu dalilni ustiga qoim bo'ladi alloh taolo karimada aytadiki ularni ko'pchiligi gumonga ergashadi ilmga emas hujjatga emas guman esa haqni o'rnida hech narsa bo'la olmasdi. haqni o'rnida bu gumonlar bu odamlar to'qib olgan narsalar bular hech narsa bo'la olmaydi. ular hujjat emas alloh taolo karimada aytadiki qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin agar sodiq bo'lsanglar hujjatinglarni dalillaringizni keltiringlarchi deydi chunki nima haq o'zini hujjatini qo'yib qilib qo'yadi nima uchun chunki odamlar haqligini bilishligi uchun haq kelgan paytda dalil hujjatlar bilan keladi alloh taolo karimada aytadiki sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim biz ularga o'zimizni oyatlarimizni ufqlarida o'zlarida nafslarida ko'rsatib qo'yamiz o'zlarida ko'rsatib qo'yamizki hatta yatabayyana lahum annahul hatto ular ana bu narsani haq ekanligini ular ochiq ravshan bilishliklari uchun ko'rsatib qo'yamiz o'zlarida ham ko'rsatib qo'yamiz butun joyga hujjatlarimizni qo'yib qo'yamiz dalillarimiz burhonlar hujjatlar bilan keladi haq botil esa uni hujjati bo'lmaydi ular faqatgina nimaga ergashadi havoyi nafsiga ergashadi shuning uchun alloh taolo karimida vala tattabi ahvaahum ularni havoyi nafslariga ergashmang deydi yahud nasorolarni keltirayotgan gaplari havoyi nafs ya'ni ularni hujjatlari demayapti alloh taolo ularni gaplari demayapti ularni havoyi nafslariga ergashmang deyapti botilni ko'rsangiz faqatgina havoyi nafsdan kelgan bo'layotgan bo'ladi lekin haq esa doim hujjat bilan dalil bilan keladi alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqda sobit qadam qilgan bo'lsin haqni ko'rsatib haqni haqligini botilni botilligini alloh subhanava taolo bizlarga bildirgan bo'lsin inshaalloh e, keyingi darsimizda haqqa oid bo'lgan yana boshqa masalalarga to'xtalib o'tamiz jazakumulloh xayron va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin xudo rozi bo'lsin birodarlar